Indie Comics Podcast. Hello Comics people, we're live at Kumu. Uh, ako si Mel Kasipit and welcome to Indie Comics Podcast sa Kumu. Yan. It's very special yung episode kasi first time na magkakaroon na i-interviewin ko si PJ. Nakasama ka na PJ, di ba, noon sa mga uh, Indie Comics Podcast episodes. Pero group, uh, solo, solo interview. Uh, ay, hindi. First, first, ano Oh, oo. Oo, oh, yung kasama oo. pa sila, di ba, sila Bambi, sila BK sa ano, ayun. So, si PJ Katakutan ah, yung... oo, naalala ko na, naalala ko na. Sa, sa event ba yan? I think, oo. Oo, parang, parang pinopromote yata yung ano, yung Chapsuy Comics noon. So, si PJ Katakutan, isang ano, artist na gumagawa ng comics, gumawa, ginawa niya yung Buster, at uh, yun, yung marami pang iba, yun yung pag-uusapan natin. So maliban sa Buster PJ, uh, ah, ano yung mga ginawa mo pang mga comics? Mga indie comics ba yan sa ano, abroad? Oo. Uh, nag-work ako for Awesome Comics since 2011, 2012. Tapos doon, marami na kaming na-produce na comics na ano independent doon sa States. Uh, Xenoglyphs, uh, a bunch of series na probably hindi na natin alam dito sa area natin. Kasi sadly, meron, meron, meron mga comics na nakarating sa Comic Odyssey, pero ano, hindi nga siya, since independent nga siya. So, tapos besides that, um, sa baba ako nag-work. Current, na, ngayon gumagawa ako ng covers for, ano, for Ninja Turtles. At saka yung ibang mga books ng Image Comics, IDW, at saka Aftershock. Tapos, uh, sa ngayon din, uh, may sarili akong series na nagra-run sa ano sa heavy metal magazine. Nice. Bali ang title niya Basic Time Travel. Ako yung ako yung writer tsaka artist for that series. Nice. So, ayun, medyo busy ang buhay pero grabe, ibang klase ka ano PJ kasi uh, <laughs> maraming Pilipino na ano artists na pwede nilang sabihin na artist sila for for something ganito, ganyan, Marvel, DC, ganyan. Pero very very very handful yung mga kasabi na nagsusulat din sila. <laughs> 'Di ba? Sobrang konti lang yung mga nagsusulat. Yan. Hello, uh, BK. Ano na alak? Oo. Wala kang alak. Kala ko inuman to. <laughs> Hindi. Kwentuhan nito. Pinag-uusapan namin kung gaano Uy, pa. live na tayo, uy. Oo. Ah, live na ba to? Aba, <laughs> ah, ito alam ba to? Kala mo ano. So ah. ayun, yeah, medyo tumamba ako dun sa ano, sa dun sa dun sa stuff na ako mismo yung nagsusulat. Mm-hmm. Ano 'yun eh, uh, nag yung yung mga ganun kasi hindi ko hindi ko ina-expect na mag-work siya. Basta ano lang siya mga sci-fi stories na pinagsusulat ko kasi there was a time nung pandemic na sobrang obsessed ako with ano ma, uh, nababother ako with ano with time kasi yung yun nga ang title ng series ko is basic time travel tapos uh, merong period ng, ng pandemic na sobrang bothered ako with time travel at saka yung mga yung I think ah na parang based dun sa understanding ko ng time travel kung ano yung mga mali na tinapakita nila things that don't make sense sa uh, pop culture mm. So sinagot so, sinagot mo yung, yung mga ano siyang isulat. Oo, yung tapos mga pinagtripan ko lang yung mga, Tapos sinubmit ko sa... Yung mga napapansin mong loopholes, ganon? Oo, parang ganon. Like, uh, yung first, for example, dun sa first na story ko, di ba? Like, ano siya, um, yung, ito yung first na story ko sa heavy metal. Meron yung magta-time, but bakit pag nagta-time travel? Kasi di ba, ang Earth, ang buong galaxy natin, buong solar system natin, it moves in space. Tapos nag expand ang space. So yung location ng Earth ng 2000, year 2000 is not the same as yung location niya ngayon. Mm. So, kung nag-time travel ka sa Earth, dito sa spot na to, magta-time tra- magta-travel ka lang in time dito sa time na to in 2000 in, in the from this year to the year 2000. Pero yung Earth nasa ibang location siya sa sa universe sa time na yun. So ibig sabihin pag nag-time travel ka from 2022 to year 2000, dito ka sa spot na to. So basically you're just floating in space. Hindi ka mapupunta sa sa location ng Earth. Mm, oo. Oh, So yun, yun, yung ganung type ng story yung mga yung mga sinasabi ko. Tapos I tried to simplify them. Tapos, nung sinubmit ko na siya, nagulat ako kasi sabi nung, ang kausap ko kasi doon is yung CEO nila. Tapos sabi niya, natuwa daw yung mga editors. Tapos they offered to ano, to co-own yung ID mm. ng story. Mm. So tuloy-tuloy na siya ngayon na stories. Pumayag, okay. nagustuhan nila so, yung concept. Ayun, yun, yun yung kinalabasan nila. Doon. Puma, oh. Oo, tungtuwa sila <laughs> sa concept. Sumamba. galing kasi eh. parang ngayon ko lang din naisip yun eh. Pero ngayon ano sinabi ano mo eh. done in, ano, yung story mo, ano doon, parang done in traditional um, heavy metal fashion na medyo risky, may, meron ganun. Or, ano. Yeah, ano, parang normal sci-fi story siya all throughout. Biglang sa huli, darating doon yung implications sa sa sa, sa effect niya sa human body Like for example, meron doon yung nag-time travel siya 5 seconds to the future. Yung 5 seconds na yun, nag-move na yung Earth, di ba? So after 5 seconds, pagbalik siya, pagbalik niya, lumabas siya, nag, pop into existence siya sa boiler room ng building nila. So ganun ganun type. Tapos ayun, yung, yung next naman ng story, itong ginagawa ko, yung ginagawa ko ngayon, ang tagal tapos ngayon yung ginagawa ko na story, yung next, ang topic, meron akong nagawa ng mga scripts eh, for the next Succeed Stories. Pero currently, ang ginagawa ko is a story revolving around ano, Stephen Hawking. Kasi mm-hmm. back in 2007, 2008, nagkaroon siya ng experiment. Tapos, uh, ang ginawa niya, nag-celebrate siya ng birthday niya. Tapos may nakasulat ata na parang welcome time travelers or something. Tapos the following day, sa kanya kinalat yung invitation. So iniisip niya, kung totoong may time travelers, dapat nag-appear sila on his birthday kahit na ba na following day niya pala pinadala yung coordinates na birthday niya. <laughs> So yun yung topic naman dito yeah. sa next na story. So it's it's extremely nerdy. Sobrang sobrang enjoy siyang gawin. Kaya lang ayun, sobrang enjoy siyang gawin. Ang galing. Oo. Uh, hindi ka naman nahirapang Pero importante naman yan, eh, di ba? Na enjoy ka. No. Uh, ito, ang challenge dito is making it make sense. Kasi ano siya eh, you're dealing with actual scientific principles na dapat you should understand. Kasi ang napansin ko with yung current na readers ng mga ganitong stories is kung ano yung alam mo, yun din ang alam ng most of the people who are reading these things. So they can po- call you out if you're if alam nila na you're just making things up. Mm-hmm. So yung sa akin, as in sobrang research mm-hmm. siya based on yun nga. Katulad nga ng first na story ko, nandoon yung fact na we are moving in space and space is expanding so to travel in just space, ito ito travel in mm. just mm. ano through time, it doesn't make sense kung gusto mo makarating sa destination mo properly. Mm. So, ayun. Tapos besides that, dito naman, parang oo nga naman, logically speaking, if merong time travelers, parang how would you know nga naman talaga kung meron talaga na uh, is it possible na hindi mo lang sila ma-perceive? Is it possible na sa ibang timeline nangyari ito? Ganun. So, ayun. So, these are things na talagang, <laughs> ang ano, parang, do, parang na ano, kung if I was looking at, kasi I've been, a, I've been a nerd since I was a kid. Eh. Parang ang first na gusto kong trabaho when I was a kid was a paleontologist. Gusto kong mag-pick up ng dinosaurs. <laughs> Mga fossil, so, fossil. This is, this is, uh, uh, so this is me living the dream, kumbaga, pagdating sa paggawa ng story. So, ayun. Baka mag-ano ka rin, ano, PJ, baka magsulat ka din ng mga time travel involving dinosaurs. Hindi naman. Hindi Oo nga eh. <laughs> I wouldn't be surprised. Oo. <laughs> he likes he loves drawing dinosaurs. Oo, eh. sobrang sayo drawing ng dinosaurs. Yung ano nga, dogs ka ni BK, eh, tuwang-tuwa akong i-draw eh. Grabe, sobrang ano ngayon ko lang nalaman na ah, ano talagang nagsusulat din ka, nagsusulat ka din tapos of all the pwede kang magsulat, yung pang heavy sa ano sa sci-fi yung heavy metal, 'di ba? Ang galing. Kasi naka, mm-hmm. nakabili ako mm-hmm. nung ano heavy metal noon tapos ang ganda ng drawing kasi sobrang ano siya, mas adult siya kumpara sa Marvel DC. Oo. Tapos ang mm. ganda ng mga drawing, kakaiba siya. Hindi mo siya pwedeng ikumpara sa Marvel DC yung mga co- drawing kasi kakaiba talaga siya eh. Ang ganda. Mm-hmm. Mm-hmm. Yun naman yung ano, yun yung thing na ginagawa ko right now. Mm-hmm besides on top of everything else. Ngayon, ang tanong, si BK, alam niyo yung kung minsan yung mga kailangan kong gawin. Eh. So, <laughs> natanong ko, tinatanong-tanong na siya. <laughs> Ngayon, ang tanong ko, PJ, paano mo na pagsasabay-sabay yung pagsusulat tapos pagdodrawing din ng hindi lang isang project kundi multiple? Hindi ko rin alam. uh, <laughs> yung, ito yung thing eh, kasi a lot, you, uh, for the people who know who who I am tsaka nung nag-start pa lang ako isa sa uh, dati like 10 years ago I used to run ito yun na I used to run marathons like legit na 40 plus Two, kilometers 42K. na marathons uh-huh. 42k tapos yun yung time na kaka-start ko pa lang wala pa ako masyadong ginagawa tapos eventually, nagkaroon na ng projects, tapos wala. Uh, yun. Y- kaya that's why I said na hindi ko rin alam kung paano ko nagagawa. Kasi it just so happens lang na gusto ko lang siya matapos, makaabot sa deadline as much as possible. Sometimes I miss. Since si BK, alam niya na I miss a bunch of deadlines. <laughs> Hmm. Pero, pero as much as possible, I try to finish them naman. I try to work diligently. So, mm-hmm parang ang hirap mag-manage ng time. Kaya kung minsan din talaga, nagugulat ako na natatapos ko siya on time. Baka naman, may, ano... May konting ano, in, oh, sige, sige, may PJ. konting input ako dun sa process ni PJ. Kasi since I work closely dun sa line work niya, pagka interior pages, ano siya eh, loose line drawings pag I look closely. So parang ako, mm-hmm. nung pag pina-flats ko, parang paano bubuhay ni PJ ito? Pero he somehow finds a way to make the image whole. <laughs> oh, nagkaya na talaga pagka ah, dumating yung finished product, oh, nabuo ni PJ yung ano. So, feeling ko, a lot of it nandun. Pagka iba yun kasi parang yun, ganbawa, I'm working with another artist. Talagang minsan yung background, detalyado eh. Kay PJ medyo loose, pero bubuin niya as he works on, na feeling ko, um, yun, yung creative process niya. No. Doon yan, no, Ang dami niya ginagawa. Doon yan na, na, na make si, up for. Si ano, si pero ba si ano si BK, he's, he's, this is legit ah. He's he's probably one of the best managing editors, non-managing <laughs> editor, managing editors na, na, nakatrabaho ko na sobrang napapa, napagalaw niya yung mga projects namin noon. Kasi kami noon parang may kanya-kanya kami mundo. Tapos si BK is gonna be like, ano, page kailangan na to. Tapos si, ano, soft reminder lang ah. <laughs> Gentle reminder lang ah. Tapos biglang nandun na yung, nandun na yung panic mo na parang shit na kaya kay BK tapos isend mo na lahat. <laughs> Oo. Actually, si Vicky, ang dami rin pinagsasabay-sabay na projects eh. Kaya maganda, oh, rin, oh. maganda rin tanungin si Vicky kung paano niya na Siya yung tanungin mo kung paano siya nagmamanage ng time. Ah, may tsuri ako. Um, baka, may sa akin eh. Oo. Baka si ano, baka si PJ kaya siya kaya siya magaling mag-manage ng time kasi time traveler, time traveler din si PJ. <laughs> dude, dude wish ko lang. Mm. As in, hindi, kung, kung meron nga yung joke, gino-joke ko ngayon misis ko sometimes, eh, parang sana in a day, pwede kong patigilin ang one hour, patagalin ko siya ng isang buong araw para matapos na lang. maglalaro ko lang. Eh. maglalaro ko lang ng Switch. Hindi ganun din. <laughs> Lalaro lang ng Switch. <laughs> Di na nga ako maglaro ngayon eh. Parang last, naglaro ako kagabi kasi nagkaroon ako ng free night after several weeks na wala akong free night. Pero wala, hindi na rin ako masyado na paglaro. Siya naglalaro ng Switch ngayon, naglalaro siya ng Diablo 3. Pinaglalaroan ko rin yung Switch ko ito, eh, ginaganong-ganong ko ang galing, ang, ang naka-level level 100 na. <laughs> yung speaking of, yung ano nga eh, nag-install, ah, nire-install ko yan Diablo. Sabi ko, ah, not, mm-hmm. for whatever reason, gusto ko din laruin. Ayun, awa ng Diyos, mga 3 weeks niya yata siya naka-reinstall. <laughs> Pero hindi ko nilala ko. Uy, may ano daw ah, may update sa Diablo, mayroon na daw siya sa mobile, yung ano, classic mobile, Diablo. Uh, Oo, yung Diablo Immortal. Hmm. Yun din eh, in-install ko siya dito sa di ba rin nilaro sa iPad, di ko rin siya nagagamit. <laughs> Nandun lang siya nagko-consume ng space. Yung ano, yeah. yung game, hindi ko na talaga siya siningit sa schedule ko kasi as is hindi ko na ma-manage yung uh-huh. <laughs> ginagawa ko. Kaya kung oh, lalagyan ko pa ah, siya ng game, wala na. Hindi na, wala na mm. akong matatapos. Yung, yung dito, para gusto namin um, gusto naming try if we need, uh, yun, PS5, ganyan. Kasi yung kids ko gusto. Mm-hmm. Yung friend ko, piniram ako ng PS4. Uh, para just, kasi casual gamers lang naman mga dito, hindi naman talaga kami. Awa ng Diyos, yun, ganun din. Matapos ni hide yung Spider-Man, yun lang yung ng game. Nakatambak na ngayon. Buti hindi ako personally bumili, kundi malamang yun. <laughs> Oo. Oh, oh. merong, oh, merong ako, ah, may, may pile ako ng games dito eh. Mm. Sobrang na-collect na siya ng ilang taon. Pero at least andyan lang siya. kasi. Diba? Pag, anytime yeah. na... Para, para siyang... Oh, anytime. Uh, anytime na pwede kang maglaro, maglalaro ka. Gentle reminder, I'm here. Para siyang com. <laughs> pa, para siyang yung mga binibili nating comics, itinatambak lang natin. Pero yun nga, to, your, to Mel's point, once kasi magkaroon ka ng time to read, minsan sa isang upuan, makakabasa ka ng dalawa, tatlo eh, na basta meron ka momentum mm-hmm. na magbasa ulit, diba? So, it's mm. good that it's there. Ayan. May, may question dito sa Kumo, ano, uh, ah, PJ. Ito, alam ko, tinan natin kung masasagot mo kasi medyo challenging tong question na to eh. Kailan po release ng Buster 4? Mga hanggang ilang issue po yung plan ng Buster? Wait, si, si Bernard ba nag-send ng question na yan? <laughs> Hindi, si ano, si Nakalimutan ko mag-login sa Kumu. Eh. si Jello to Jello. Jello Franco. Hindi, sa, yun, sa ngayon, sa, hindi, actually, ito yun na, uh, ah, meron na kaming tapos na lahat ng line art ng volume 2. Equivalent niya is ilang pages yun, Bernard? I, I don't know, 100 last ba? Kasi parang ano na yan eh. Oo. Parang four years, if I remember right. Tapos ano. Hindi lang line art, Oo. tapos na yung flats yun. Kukulayan. Oo, oo, tapos na yung line art. Oo, tapos na yung line art, tapos na yung flats. It's just that yung production niya na lang up to the printing lang yung, yung medyo antayan. Pero mm. sa ngayon, medyo on hold muna siya. We cannot promise kung kailan siya lalabas. Pero known na meron ng tapos na mga pages. It's just a matter of actually finishing it. Mm. Tsaka merong, ayun nga, meron na siyang solid na story in mind. Pero uh, the way I the way I wrote naman yung first volume, it's ano na siya eh, para na rin siyang standalone story. Oh. Yeah. Oo, self-contained na siya exactly. So, whatever happens, bust, we're always gonna have Buster. Yeah, hindi naman sila masyadong mabibitin. Mm-hmm. Uh, okay. Pagka sometime in the future, siguro magre release na ako ng pirated version nun kasi tagal na eh. <laughs> <laughs> Talagang ililetter ko na to, tapos tapos na to. Bahala, bahala ka dyan, TJ. Eh, nasa yung, nasa yung script? Nasa yung script? Hindi ko maalala. Hindi ko na maalala. So, sobrang tagal. Mayroon ba ako sa Oo nga, no? Hindi ko maalala. Time travel Mamaya, tayo. biglang nasa oh, yun. Time travel tayo para makita natin yan. Tapos biglang pati volume volume 3, no? Ang tumapos na nun sina, ano, yung mga kids ni Bernard. Uh, Sila na nagawa. Pero ito, uh, the, the way we, ano naman, di ba? Pagka when we see yung panel pages and if it was well written, ano mo na siya eh, parang mababasa mo siya kaya kahit walang script. Kaya yung yung style ni CJ, tapos yun, no? ah, parang, parang alam ko na na rin kung nangyari. Kaya hindi ko ngayon malala if I have the script or not. Oo. Pwede mo nilalagyan ng ano, ng sound effects. Uh, Pow! Pow! Maganda rin ano si eh, sana maging libro na rin yung Buster ano para pag nag nag-convention na ulit magsa-signing ka na hindi na single issue yung ano na compilation na. Oo. Ano nga to eh uh, yung natapos namin yung natapos yung current na hawak namin ni Bernard enough na siya for ano for a whole volume kasi mm. supposedly vol ano siya eh dapat issues 4 5 6 siya na consolidate na lang siya into a single volume volume 2. So yun yung yun yung plan pero yun nga. Wag, wag, wag muna kayo mag-expect in the near future, <laughs> pero meron, meron ho kaming on-hand na kwento. Meron na ho yun na tatapusin lang po. Oo. Oh, antay-antay lang. Konti lang, konting ano lang, konting... Naka, Oo. Nakantay na kayo 5 years, magtatanong pa kayo. Di ba? Ano ba yan? Oo nga naman. Oo nga, no? Oo, oo nga, no? Lumipas na kasi yung, ano, eh, yung, yung pandemic na... Next time. Oo next na interview si Me- si Mel sasabihin niya na naman, may tanong dito, galing kay ano. <laughs> Tapos sabi niya, PJ, kailan daw lalabas yung susunod na buster? Tapos ako naman, ha? Yung susunod na buster, ha? <laughs> ito, ito. Sabi naman ni ano ni Jello ulit, Jello. Yung The Good Ones po, may sequel po ba yon BK? Alam ko yung The ah, Good yes, Ones, parang good one. ano na yun eh. Parang tapos na siya eh, no? Self-contained yun. Oh. Uh, pero may, wala kang, walang plano nun si Mike. Pero may ginagawa ako for Mike ngayon na mm-hmm. katulad ni DJ, ayun, caught up with life. Mm-hmm. Ano, uh, ah, pencil ko. Pero remaining 20, yun, yun. Uh, sa good, The Good Ones wala. Pero may, kay, yung collab with Mike, mm-hmm. uh, yun, merong ginagawa. Pero si PJ yung pag-usapan natin Oo. ng mga hindi niya tapos na project. <laughs> Uy, <laughs> wag. Pwede pag-usapan. Ibang, ibang, ibang, ibang, ibang bagay, ibang bagay. Kasi masyadong marami yun. Bigyan mo nga kami ng ano, PJ. Bigyan mo kami ng overview. How does your day start and end? Parang kailan ka nagsisimulang mag-drawing? Kailan ka natatapos? Ah, ito, ito yung, ito yung day ko in the pa- in the past few months. Bale, nagigising ako sa umaga mga 10 or 11 in the morning. Tapos, meron mga days na yung wife ko yung nagluluto ng breakfast, meron days na ako. Tapos, we would have breakfast. After that, mga 1 or 2 start na ng work. Tapos, yung work na kasi natatapos sa mga 3 in the afternoon. So, rest na siya for the rest of the day. So, I would work hanggang hapon. Tapos, uh, we would try to squeeze in a little workout mga 5 p.m. Tapos, during the day, ang ginagawa ko is yung work ko for Awesome Comics. Tsaka dun sa, hindi na siya Awesome Comics ngayon eh, Creation Very Station awesome. na siya. Kasi currently, we're working on ano, mga animation projects. Wow! Oo, nag, nag, uh, ah, ang tawag doon? Anong, anong term? Storyboarding. Ayun. Storyboarding. Storyboard. <laughs> storyboarding. So storyboard yung ginagawa mo so, rin? Y- Ah, uh, kakatapos, oo, kakatapos lang nung initial set. Like, kasi, ano eh, meron kaming uh, dinedevelop ngayon na story. Ang inaantay na lang is yung final meeting ng mga producers nila doon. So, pag natuloy yun, so far yun ata yung biggest na project namin if ever. So, inaantay ah, lang namin fingers congrats Congrats in advance. Oo nga. Thank you. Tinanakit. Tapos, bali ah, role, role mo doon to clarify is ano, di ba? Parang if I remember right, you're doing art direction and now ikaw rin ako, yung sa storyboarding, right? Oo, tsaka character design. Dami. So basically all all around all around oh, ano. <laughs> Tapos so after kung uh, gagawin ko 'yon during the day hanggang sa matapos ko yung task ko na 'yon, siguro ay hanggang a little after dinner, siguro mga 9 ganun. For the rest of the day, either gagawin ko yung sarili kong projects. Like for example, if there's a cover, gagawin ko na siya. Kapag merong sketch cards, gagawin ko na siya. Kapag may commission, gagawin ko na siya. Tapos, ayun, I would sleep at around 3 or 4 in the morning. Tapos, ganun ulit. So, it's a it's an all-day thing. Tapos, ayun. Sabi ni... <laughs> yun, sabi, yun, yun, yun yung araw ko. Sabi ni Roy Mercado, wow, animation! nakaka-amaze. <laughs> Grabe, Hi, dami mong, ano, Ang dami mong ang dami mong task. So hindi ka lang pala exclusive sa comics, nagsusulat ka pa nga eh, parang one man show ka na eh. Pwede ka mm. nang maggawa ng sarili mong project nang mm. ikaw lang talaga eh. Kulang na lang kulang na lang ano no, singing and dancing. Singing and dancing. <laughs> hindi natin Hindi, pero ano, ayun kasi, oh, you never know. Hmm. <laughs> Pero ano, yun nga. Parang ano kasi, uh, um, kasi na da, si Bernard, alam niya yun, na gusto ko na ako yung gumagawa sa sarili kong stuff. Like, ano, hmm. yun, medyo dictatorial ako about the stuff na I produce. So, kasi, ayun, parang meron yung certain quality dun sa work na gusto kong makita. Tapos, ang maganda kay Bernard, ang galing niya magbigay ng advice. Like, dun sa coloring, coloring, coloring ko dati sa Buster, ano yun, if merong isa merong merong mga parts doon na you think are looking good tapos meron siyang depth it's because of Bernard kasi sabi niya each try mo to gagawin siya so ayun pero as far as yun sa output ko like for example dun sa covers ko I would do my own lines I would do my own coloring ako yung mag-render sa lahat like I don't give it to another person to color ganun kasi ako mag-work. So ngayon, tina-try ko siya with the stuff na I produce. Like dun sa stories ko nga, like I try to write my own stuff. Tingnan lang natin kung gaano katagal yun tatagal, yung ganun process kasi nakaka, nakakapagod. Kaya oh, medyo nakakapagod nga yan. Oh. Sabi ni Roy ulit, Roy Mercado, kailan ka daw po uuwi sa Isabela asking for a friend? And smile, smile. <laughs> During the holidays sa December? tagal ko nang hindi na ano eh when, when we moved to ano kasi ako kasi from Isabela tapos uh, once we moved sa Manila in 2014 bihira na ako umuwi kasi ta, yung city yung city niya na sa Isabela is a, a bit medyo maayos yung city nila yung city kasi namin hindi reliable ang kuryente tsaka internet ayun lang oo so it's it's the one thing mahirap for work mahirap for work yeah Oo, lalo na yung, yun nga, yung meetings namin dun sa animation projects dati, ano siya eh, uh, we would have meetings ng 12 ng gabi, 1 a.m., mm. ganun. So, kailangan ko talaga stable internet na hindi, walang interruption. Oo, mahuhuli. Eh, doon talaga, grabe. Al- Oo, grabe doon. Alam mo doon, uulan lang, as in ulan, normal ulan, brown out. Brown na. out. Oo, ganun din sa amin eh. Oo dun sa ano process mo, 'di ba? Um like you mentioned, ano ka uh, on uh, very much um on, on hand ka sa mga ginagawa. Uh, tapos syempre animation na 'yan pag ano. Tapos parang don't you see it na at some point magiging siyang too much for one person to handle and how how willing are you to let somebody else handle some of it Pagka, yung sa akin, mas malaki na siya. Yung sa akin kasi, doon sa doon sa storyboarding, ito yung ito yung the thing about doon sa project na yun, ito yung first na storyboarding gig ko. Tapos na I can't I can't mention kasi yung people mm. who were involved. Eh. Yeah. Basta ano siya, parang the thing about doon sa project is uh, it's handled by people who meant sila yung nag yung particular na yun, yung director na yun, siya yung nag-mentor sa akin in doing mm. storyboards. Tapos comic creator din siya. He created some characters sa comics na kilala natin lahat. Mm-hmm. So parang yung background niya is legit. So yun. So nung I ano kasi yun, eh, parang when it comes to that dun sa particular project na yun, parang they know more than I do. At mm. parang ako, it's not my playground. Suming, sinama ako dun sa, ah. parang sinama ako dun sa game. Tapos I did my part. It's their, it's their thing. Okay. Ah, so I think... So nagkataon lang na, nagkataon lang na marami kang rules na hinandle. Pero you're willing since it's their ano, it's their project Oo. na Oo. Tapos ikaw lang yung easiest person na nakakuha ng mga concepts nila since mas kabisado mo sila. Ano. Oo. Oo. So, ganun yung, ganun yung difference doon, I think. Oo. Mm. Buti... And like, sa Basker or any project na yan, bawa ito, dahil baby mo to, um, you'd rather mm. have full, ano, creative freedom Oo. with it. Oo. So, yun. That's the best way I can explain it. Yeah. Buti, ano, PJ, open ka sa tasks. Kasi, may mga ibang artist dyan na, ay, sorry, hindi ako nag-storyboard. Sorry, hindi ako nag Ah, the only thing talaga na, the so, only thing talaga, the only thing na I would say no to talaga are, are portraits ay ah, yung mga ano, mga ka-charcoal. That you do, but you, pero ano ah, um, you do decent ano ah, um likeness. Portrait. Okay, yung likeness oh. gumagawa mo. Oh, yun Pero I, I, I, I love doing dog portraits. Like yung dogs nga ni Bernard. Yung dogs ito ah, I keep mentioning it kasi siguro dalawang dalawang licensed products na ang nagawa ko na ang basis ko dun sa dinrowing ko ay yung dogs ni Bernard. Hmm. Oo nga, eh, malapit na mag-charge eh. Kasi dapat, niya sa akin. Oo, oh, oh, may royalty yung mga produce na eh. Oo. Oh, <laughs> parang, parang meron ka <laughs> parang meron ka never ending supply of dog images kay Bernard eh. Punta ka lang sa Facebook niya. So kung hmm. kailangan ko ng dog reference, ah, punta kay Bernard. Oo. So, so ayun. <laughs> Actually ako din eh. Ayoko yung gumawa ng mga ano, yung mga charcoal. Iniiwasan ko na talaga kasi Oo. Ako ah. hindi wala akong ano, and hmm. the thing about portraits kasi is yung yung mom ko, ang tagal niya na sinasabi ko, ah, family portrait natin. Hmm. No hindi hindi ko talaga siya think. Tapos besides the fact na madali kang ma-frustrate pag hindi ako personally, madali ako ma-frustrate if I don't get it right. Mm. It mm. starts it's ano eh, it, it sets up a precedent na parang pag nakita nila, oh, pagawa tayo ng portrait kay PJ, patawa tayo. Eh, ay, ay, ayoko na saying keep saying I don't wanna keep saying no to people. So ayoko na umpisahan. Ewan ko if you have the same challenge. Parang minsan pag gumagawa ka ng portrait, uh, lalo pag hindi kilala, minsan may mga mannerisms sila na hindi mo makuha pag based on the photos Oo. lang. Oo. Diba? Oo. Pero, pero pag tapos kilala nung tao na parang kuha ko ako ng picture na binigay mo eh. Pero Oo. I get your point na hindi ka mukha. So parang Oo. There was this there was this one time kapag nag kapag may event kasi tapos may may tumatanggap ako ng commission at yung event. Meron akong standard rate. So yung rate na yun binibigay ko na sa kanila kasi I'm confident na kaya kong gawin yung gina, yung gusto nilang ipagawa kasi ang gina drawing ko mga superheroes. Oo. There was this one time ano siya uh, ah, umuon na ako kasi gusto niya daw Batman image blah blah blah, blah. tapos mm. nagbayad na siya. Tapos sabi niya sa akin, pero gusto ko mukha ko. Sabi mm. niya, hey, eh. Anong nangyari? Tapos tinuloy ko siya and he was disappointed. Kasi nung time na yon so it was an event eh. Like, wala kang focus at an event to draw portraits. Oh, Kasi mm. alam mo yon like, so, kaya sobrang amazed ako kala Sir Danny. Sir mm. Danny. Tapos, sino Sir Rico, na parang kayang-kaya nilang gumawa ng portraits. At ako talaga wala. Kasi hindi ko siya kaya, wala akong focus to draw to draw portraits sa mga events. Kaya nung Pero, na yun, after after that to, oh, wala na. As in, hindi na ako ulit tumanggap ng portraits. Mas maganda nga. Pero ano, um, feeling ko, it's nasa artist din eh. Pero, um, um, ano, ah, on top of my head na naisip ko, si RD. Di ba, pag nag-drawing siya, isa si RD. Oh, Pare-pareho oh. naman yung oh. Pare-pareho niya drawing eh. iba lang yung Uh-oh. detalye. Pero, nailulusot niya. And that, the... so, Cartoons. si RD, you're happy ano with eh. it. Cartoons kasi yung kay RD. Si RD, ilang, ilang, Oo, ilang ilang RD pieces na ang meron ako na kaming dalawa ng wife ko eh. Basta lalapit oh. kapag may event ako, lalapit ako sa kanya, sabi niya, ah, kayo na naman dalawa no, sabi niya. <laughs> ito-drawing kanya nakamukha ni Mel. Pero okay, kamukha ako to. Oo. Oh, <laughs> okay. Oo. Oh. Uy, mas, sabi diba? mo, uy, salamin tapos may hat. Oo, oh, ako yun, oh. ako yun. Ano? Oo. So, anong, pro- anong problema nating tatlo? ba? Kasi hindi tayo makapagpasa ng portrait? Katulad ni Harvey, di ba? cartoons nga eh. Kapag cartoons, makakalusot ka eh. Pero pag realistic, uh, Marvel style, DC style, mm, mm. medyo mahirap. Grabe. Ano, ano? ano, yun, kaya yun. Yun, yun, yung, yun yung work na ano, na hindi ako nag yes Pero everything else, ang napansin ko rin kasi is, it helped, throughout, throughout my career kasi, it helped na I na I knew how to how to draw yung lines. Yung yung inking later ko lang talaga siya pinuuna ng pansin. Tapos ang una kong pinag-aralan is coloring. Tapos after that, ayun, started writing. Tapos ayun, it ang napansin ko kasi it pays to know parang the whole process. Parang alam mo kung paano nagagawa yung burger. Mm para kung wala yung magpre-prepare ng bun, ikaw na magprepare Kaya mo ng mag-cover. bun. Yeah. Oh. Tapos kung gusto ano? Oo, tapos kung gusto mong gumawa ng sarili mong burger joint, pwede ka na gumawa ng burger yeah. mo, parang ganun. You, you, you're fundament, fundamentally sound, kumbaga, di ba? Oo, oo. Oh, saka, para alam mo hmm. din kung may i-request ka, alam mo na yung nire-request mo dun sa gumagawa. Possible. Uh-oh. Kasi, hmm. alam mo yung proseso. Oo, eh. oo. Kasi may mga hmm. tao Uh-oh. na nagre-request. Doon kami nag ano, doon kami nag-work ni doon kami nag-work ni Bernard. Like kapag yun doon sa doon sa letters niya noon, meron ako mga specific request and daling kausapin ni Bernard. So pag send ko sa kanya, after a while, sa niya, okay na. Hmm. Ganun lang siya kadali. Kasi once you know kung ano yung gusto mo. Kasi ang hirap, ang hirap like for example, when you're having clients na hindi nila alam kung ano gusto nila, so alam mm. po yung feeling. Yun yung pinakamahirap, yung so, ano. Sige Mel, kwenta mo kami Mel, kwenta mo kami eh, basta kung ano sa, sa umpisa sa umpisa pa lang yung parang initial usapan pa lang pag napansin ko na yung client uh, hindi nila alam yung gusto nila parang mhm mhm uh, kung kaya ito yung, ito yung ano diyan uh, eh kung kaya kong pinaka ano diyan pag, pag sinabi ng client na you have uh, 100% creative freedom. Nako! Ano yan? Oo. Trap yan. Kasi parang yung ibig sabihin yan, hindi mo alam ang hinahanap mo. hindi. <laughs> Oo. Oo. Exactly. Diba? Exactly. Yung mga linyahan. Kapag, na. kapag sinasabihan ako na, kapag sinasabihan ako ng ganito, like for example, alam mo yung tipong, meron yung ano, halimbawa, you're gonna, you're gonna ask for the service of someone, tapos sabi mo, magkano to? So, hindi, ikaw na bahala. Tapos sasabihin mo sa kanya, bigyan kita ng piso. Uh, Ayoko na natin yung proper thing na kailangan mo tapos i-provide ko sa'yo. Yeah. Ganun din with, with, ano, with clients. Ang hirap eh. Mm-hmm. I hope lahat ng clients ganun pero hindi, hindi. talaga may iwasan na meron. Oh, oh, hindi talaga. Ang hirap nun kapag sinabing, magkano po, ikaw nang bahala. Uh, Pwedeng libre. Same with ano. Kasi just, kung sobra. Oh. Uh, not just kung pricing. kulang, baka sabihin nila kulipot ka. Oo nga. BK, balik tayo sa nakaraan. Let's time travel back when you were just a... <laughs> kailan ka nagsimulang mahilig That's a long sa, time ago, uh, man. Mga ano, five years ago. Uh, kailan ka natutong, <laughs> ay, kailan ka nagka-interest sa comics or sa pop culture in general? Ano yung mga naalala mo? Ako, sa akin, oo, oh, tagal na nun, 80s, ganyan. So, kaya, di ba, madalas nga na mapag-usapan natin yung mga um, yung sina Sir Gilbert Monsanto, yung mga ganun, yung mga follow ko when I was young. So that, nung panahon na yun. Ikaw, PJ? Yung first person. Ako, uh, sabi sa akin, nag-start na ako mag-drawing 2 or 3 years old ako eh. Sa, sa hig. <laughs> Tapos, sa walls. Yung, yung, yung grandfather ko, who, who, apparent, ano, parang coincidentally, birthday niya today. Happy birthday. Uh, uh, rest in peace the best best guy ever. Siya yung nag nag ano, nag-encourage sa akin na mag-draw kasi sa family namin walang artists. Ang artist lang sa family namin is my uncle, na brother ng mom ko, na architect. So, walang marunong mag-drawing sa family namin eh hindi ka wala kami masyadong interaction nung uncle ko na yun. Although he's my favorite. Na ano, so parang it was a weird thing to have in the family na meron marunong mag-drawing. So my my grandfather really encouraged it. As in, he collected lahat ng drawings ko. Siya nagpo-provide ng paper, pencils, ganun. Tapos, ayun, hin, pero nung time na yun, walang, walang, walang anything in, walang, hindi ko naisip na people make careers out of it. Like, pag pinapanood mo yung Transform, pag nanonood kami ng lolo ko ng Transformers when I was a kid, iniisip ko lang parang, <laughs> walang, walang, wala sa isip ko na may gumawa nun. Basta it's just on TV, that's it. Magical. So, Oo, basta basta merong merong ano, merong lalabas na show, that's it. Hindi ko naisip na meron hmm. drawing, merong alam mo yun, may mga tao na gumagawa. So nung na-realize ko na people make careers out of it, yun, doon na doon na doon na pumasok sa isip ko na it's a possibility kaya lang kasi I'm, fr- I'm from a small town sa Isabela eh. So parang who would who would bother, 'di ba? Hmm. Tapos ayun, nakita ko tapos ayun, so I used to draw lang mga dinosaurs, mga ganoon. And then Uh, pero ever since, mahilig na ako sa pop culture. Like, yung old school Superman, si, si Christopher Reeve. Tapos, um, lumaki ako sa Godzilla. saka sa Ultraman ano, shows at movies. Tapos Spider-Man, ganun. Doon. Doon na nag-start ng pag pagdodraw. May cable kayo it's Ano, eh, May a... cable kayo nun, BK? Ay, PJ, nung bata ka pa? Ah, uh, Oo, oh, oh. tapos ang ang ang parang claim to fame pa ng bahay namin was parang yung house namin yung one of the first na may, may TVs na may maayos na color. So, oh. <laughs> wow. black and white TV na ganun noon, eh. ganun siya kalibre. Black and white. Oo, oh, oh, so color Talaga, color din naman kayo, namin. mas matanda ako sa inyo pero parang hindi ko na naalala nagka black and white na TV kami. kami hindi kasi yung ano, hindi yung yung ito ah, that that speaks to how how liblib that the town was. Mm. Na parang, it was, a, it was such a big deal. So parang lumaki ako with the whole neighborhood sa labas ng bahay watching basketball games with my grandfather. Parang. So, ganun siya. So, hindi ko talaga naisip na do, doing it as a career. So, ang dami kong naisip na the stuff na gagawin ko when I grow up. Like, yun nga, una, paleontology. So, gusto kong mag, ano, tapos, inisip-isip ko rin wala, a, a lot of other things. Pero wala talaga initially yung pagdodraw. Tapos, ayun, ayun nga. Doon nag-start yun, pagdodrawing sa side. Hindi nga, ano, di ba, hindi art-related yung course mo nung college, ano, PJ, no? Oo. Uh, nurse ako hmm. sa OR. Yun yung trabaho bago ako nag, ano, nag comics comics. Makulit lang ako ng post ako ng post sa art station, sa art station, sa DeviantArt. Art. Nagkita, doon nga kami nagkakilala ni Bernard sa first na job ko eh, na hindi, ano, os, hindi sa ospital. Sa, ano, sa Deviant Art? Hindi. Ano to? Arts Kwento ko ba? Hindi. Ano, <laughs> kwento ko ba? Ako sa inyo. Bahala kayo. <laughs> Ikaw yung ano guest yun? eh. <laughs> sa ano yan, nag, nag, nag-work, nag-work, nung after, nung nag-take ako ng exam, ng board exam, nung after college, uh, ah, inaantay mo yung results, di ba? Matagal. So, okay isip ko, ano ko muna kaya trabaho, ano ko muna kaya trabaho ko? So, nag-apply ako dun sa men's magazine. Yung men's magazine na yun, defunct na siya. Parang hindi na ata sila active ngayon. Tapos, ano doon, uh, ah, so dati, editorial assistant ako noon. So ako yung nagbubok. Nagsusulat ako ng articles. Uh, ano kasi, yung writing background ko naman kasi, journalism yung stuff na ginagawa ko. College paper, school paper, ganun. So, meron akong background in writing. Tapos, nagbo-book ako ng shoots dati with ano mga celebrities, nag-interview kami, mga gano'n. Tapos, one day, may bumisita sa amin na nag-freelance na <laughs> artist. Tapos, ang, do, ano siya, wala na siya nun sa magazine na yun eh. Pero lagi ko naririnig yung pangalan niya. Like yung, yung, sir, yung isang ano namin, si Sir Alan, lagi niyang kinikwento. Like, uy, si ganito, si Bernard, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos, Sino ba yung silat dito ni Bernard na ganyan? So, mm. Bernard sila ng Bernard. Tataka ako nung bago ko lang. Wala namang Bernard dito sa office. <laughs> Tapos, one day, bumisita na finally si Bernard. Mm. Tapos, <laughs> haba ng buhok ni Bernard noon. Naka-ponytail siya. No? <laughs> Talaga? Mahaba buhok nun? Oo. Oh, so, sabi ko, ah, pag parang okay. pumunta ko nun sa canteen, oh, siga-siga, oh, papunta siya doon. Oh, super nice, super nice si Bernard. Tapos, sabi ko pa nga sa kanya nun, ito, naalala ko to eh, first interaction namin. Sabi ko kay Bernard, ah, pwede pala mag-freelance sa, ano, no, dito sa magazine. No? Sabi niya, oh, tingnan mo ako, freelance lang ako dito. Sabi <laughs> bisita, bisita, bisita na lang ako, sabi niya. Tapos yun, yun yung first interaction namin ni Bernard. Hindi ko alam, hindi ko na malala eh. Nala, nala, Pero madalas kwento ni PJ yan. Oo, oh, naalala ko yun eh. Doon kami, doon, doon yan, sa may cafeteria sa ibabaw ng office namin. So doon kami una nag-meet. So yun yung first job ko sa Men's Magazine. After that, nag-work ako sa ospital. Nag, nag-assist ako na, sa mga surgeries noon. Oh. So, for like a year, two years, ano yun, tuloy-tuloy yan. Sa OR ako, nag, ano, nag-assist ako ng kumakatay ng tao. Mm. So, you know, nakita ko lahat, pati sa ER. Ang dami kong graphic na... Kaya yung mga, kuminsan yung mga dinodrawing ko ng mga... Yun, nagamit ko ngayon doon sa project na to. Mm. Yung mga graphic na stuff doon na body parts sa gano'n. Uh-huh. As in ah. legit, they, they're, they're, they are from memory. Uh-huh. <laughs> yung mga nandoon. Ah. Kasi ang dami rin weird na experiences doon. Like, yung ang pasyente niyo mga galing sa isang accident, oh. mga ganun. So hindi ka so, sa dugo, Marley. ano, PJ? So meron kang hindi naman, hindi naman. So, diba, it's a it, nakaka nakaka-freak out pa rin syempre, pero uh, parang siguro I can handle it better than most. Hindi ko alam if it's up, it's, it's Ayoko kapisado pa rin mo pa? Kapisado mo bang maglagay ng swero? Oo. Ano nun? I was proud dati kasi meron yung month kasi I would I would like grade myself eh, like meron yung time dati na uh, uh, parang I was proud na wala for a month wala akong mintis. Nice. Mm. Pati pati pati mga bata noon na parang kasi kapag when you're when you're ano eh, ah, nakaka- sa mga bata oh, kailangan nakaawa. mo muna silang kausapin. Oh, nakaawa yung mga bata Oo, minsan. Kasi 'di ba they freak out? Oh, ba, ano, namamagana, hindi kasi maka Oo, like so ang ang technique ko dati noon pag kinakausap ko mga bata, sabi ko, ano tayo ha, ah, parang team natin to. So parang para ma-shoot natin to, dapat teamwork. So ako, pag itutusok ko, wag mong ihilain, wag kang gagalaw. Be brave ha, ah, yun. Yung mga ganun mga prep, uh, pep talk mga yun. Tapos, ano naman, it worked for kids. Tapos, ayun nga, there was this whole month na I was proud na wala akong mintis. Kasi maayos yung... Dati, pag na-hospital yung sister ko, ako yung naglalagay ng IV niya. Mm. Kasi mahirap hanapin yung IV ng sis, yung vein ng, ng sister ko. Tsaka may mga mabibigat yung kamay na minsan, ang daming beses na Kaya nga eh. Nakaka- Oo. Tapos mag- mag- ano kawawa yung, hindi. lalo pagbata. Oo. Ano rin kasi, kuminsan kasi talaga mahirap hanapin. Mm. So, ayun. May mga comments dito, sabi ni Jello, yung, yung sa 2020 IKP interview, sabi ni Sir PJ, suplado daw si Sir BK. Huwag kang ganun, BK. See? See? Yun yun! Yun yun. <laughs> Ano? Tapos sabi, Teka lang, oh, sabi ni Roy, okay. kayo pala ang deadshot ng OR. Haha. Hmm. Deadshot ka daw, ano, PJ. Ang ah, asintado. Taba naman ni deadshot. Mm-mm. Parang pangit sabihin yung deadshot kapag nasa ospital ka. O si deadshot. Sa ospital? Ganun yung mga pasyente. Oh. Ito ah, ito, ito, ito yung nakakatakot. What if naging doktor ako? Doktor katakutan. <laughs> doktor katakutan. Oo. oh, oh. Kahit diba? judge. Diba? Kasi, oh, kasi kahit there was judge. a There, judge oo, oh, isa pa yun. Kal, lalo, buti na, wala, buti nga, walang death penalty, tapos walang judge katakutan. Kasi, ano, ano yan eh, after nung nursing dati, in-offer ng mom ko kung gusto ko raw ba medicine Tapos, sabi ko, nursing nga, ayaw ko eh, pag-aaralin niyo ako ng medicine. Buti paano, na rin tinuloy. Paano mo mm. in-explain sa ma- family mo, PJ, na gusto kong artist yung karir ko. Hindi ako mag-nurse, hindi ako mag-medicine ang hirap ano, ang hirap mag-convince as in kasi ano yun eh, yung mga entrance exams per college, ang pinasa ko talaga yun, puro fine arts. Fine arts sa UST, fine arts sa UP, as in set na ako mag fine arts. Tapos ano, uh, it's a Filipino thing kasi na dapat uh, yeah, it's a Filipino mentality kasi na walang walang pera sa ganito, walang pera sa ganyan. Mm. And it's understandable kasi based on history naman kasi not a lot of Filipino artists make it eh. Totoo. Uh, eh, siguro one, one, for one reason or another kasi wala namang support for artists sa Pilipinas. Wala namang ano. Parang if you want to make it sa ganitong type of career, parang you need to go elsewhere or or apply yourselves to work na wala sa Pilipinas. Mm. Yeah. So, so nung when they wore me down na nun, nag-aral ako ng nursing. Pero after that, nung, nung nag-work na ako, ayun nga, nag-start ako mag-work with Omar, yung boss ko sa Awesome Comics. Uh, na, boss ko pa rin hanggang ngayon. Sobrang saya nilang katrabaho, kaya hindi ako maalis. Tsaka ano eh, basta ganun. Parang after a while, nakita ng mom ko yung the, what I what I made sa ganung trabaho. Mm. Tapos after a while, napansin niya na I was doing well. Tapos eventually, mm. parang nung pero str- ito ah, strangely, sa kanya lang talaga sinabi na buti hindi ako nag-nursing nung pandemic. Ah. Kasi nung pandemic, wala na, tayong lahat wala ng pera eh. So, di ba? Oo. So, <laughs> regardless of course, lahat kayo walang pera. so nung ano, nung nung time na 'yon, ano, sobrang amazed amazed ako dun sa mga kakilala ko nurse who were still doon. Basically, they were in a battlefield every day. True, true. Mm. Kawawa Tapos, yung mga nurse sa ako, hindi, Oo, oh, oo. Oh hindi kaya hindi ko ma-imagine be doing that work sa ganun kasi na alala, one of the things that in na medyo stressful sa akin lalo na sa ER is tahimik one moment tapos after after a few seconds biglang bubulusok mga patients biglang mm. malalaman mo may may, may nabanggang jeep lahat sila darating sa ER ganun parang lahat iba yung stress niya kasi mga buhay yun totoo so so doon nung during the lockdown na at nababalitaan nga na yun, pupunta sila, ang daming na i-infect ng mga nurses, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos, considering na, na parang yun I can provide for my family na ito yung work. Parang doon lang nasabi ng, do, doon talaga na nag-dawn sa mom ko na parang, ah, buti na lang talaga, ito na yung trabaho ko. Mm. Oo. So, ano, sabi ko, if I may add lang doon sa perspective na yun, as a parent myself, ano lang eh, uh, I think um, tita's just worried for you, for you na uh siyempre, di ba? Uh-oh. Pero now that you're Uh-oh. making um enough even during the pandemic, siyempre, ano, mm-hmm. ano yun, ibang ano na yun na, ah, okay, Uh-oh. um, PJ's Choice is safe and, di ba? It's Uh-oh. additional na, uh, ah, he's even safe during the pandemic na he's not, ano, pero hero natin Mm-mm. during that time, the doctors and the nurses. Oo. Pero, siyempre, for a mother, Ibang usapan yun na you're making a living tapos uh, Oo. you're thriving, di ba? Ah, you're thriving and Oo. you're not in the in, in um uh, frontliner. Yun yung ano. Oo. Kaya nung ano eh, nung, nung kaya sobrang ano rin eh, uh, vocal din ako for yung mga for them. Mm. Kasi I know how it's like doon sa doon sa situation na yun. Ay, tapos nung umabot pa sa point na yun, yun na yung point na I don't know how it would be like kasi wala na ako doon during a time like that. Mm-hmm. Pero I know na parang for me na, ano, para sa akin, hindi ko ma-imagine tapos hindi ko alam kung kaya ko. So these guys are legit. As in, Oo, ibang bayani, level sila to, to go sila. back there every day. Mm-hmm. Oo. Nung time na yun, wala pa sobrang... ano eh. Wala pang Oo. public transport, wala. Wala lahat. Oo. Oh. Oo. Tsaka, tsaka even up to now, halimbawa, um, nagkakaroon tayo ng spike in cases every now and then. As long as hindi nagreklamo yung mga friends ko na doctors and nurses sa Facebook uh, feed ko, I know that we're safe. Uh, because ano eh, mm-hmm. yung media natin medyo from time to time manipulated. Even the numbers mm-hmm. are, mm-hmm. you know, mm-hmm. um, pero as long as yung friends and ko na doctors and nurses are yun ano I know that pandemic is within control na yun Uh-oh. di ba Oo naapektuhan ba yung na, na, since nasa ano na tayo pandemic uh, topic naapektuhan ba yung workload nyo nung 2020 Bum- nabawasan nadagdagan sakto lang mm, sa akin wala masyadong naging change kasi yun nga parang basically kasi parang alam mo yung uh, production line ako eh. So parang yung tapos yung demand for the product that we make is ano siya, parang a lot of it are digital. Tsaka some of it are parang hindi siya nawalan ng audience kasi for example, dun sa dun sa magazine na ano, yun nga, tuloy-tuloy pa rin yung, when I started doing yung pages for heavy metal, parang may pandemic pa rin noon, pero hindi nag-stop yung production nila. Mm-hmm. Kasi meron pa rin silang audience. Mm-hmm. Tapos, yung sa sketch cards naman, ganun din, hindi rin natapos kasi they can deliver yung cards. Tapos, parang, nat doon ako nagulat na apparently it's a resilient na, na ano, na industry. Oo. Kasi, yung following niya, mga fans nila, yung mga reader, yung readership mm. niya are consistent. So I hope na ganun din with a lot a lot of other ano people doing the same work kasi ano eh uh, yun yung meron yung hindi ko na alam yung actual quote na parang during times na ganun doon mo makikita how important artists are. Mm. Yeah. Kasi parang ano parang if you need an escape during a time that the world's ending parang that's where you realize how important artists are Tsaka feeling ko kasi yung production time nung of the things that we do like comics, ang haba niya eh, na naka-buffer siya. Oo. Yung, Mm-mm. yung, uh, like natin si Bastard, di ba? <laughs> Parang tipo, oh, ito yung next volume, pero, di ba, nasa production to, pero talagang matagal gumawa eh. <laughs> Pero, Uh-oh. it's there. So, oo. So, kung merong project na ganun, nag wala wala akong in my own experience during the pandemic, it, the the work never stopped. Mm. Hindi, ano siya, siguro dun sa, kasi I do sketch cards for Upper Deck eh. mm Tapos, there was a period doon na parang hindi ko alam what's gonna happen kasi meron yung time na, yun nga, ng lockdown, parang hindi, no one knew how it's gonna work in shipping, ganun. Pero nagulat ako, nag, nag-function pa rin ng FedEx, walang, alam mo yun. Oh. Pero, ayun nga. May mga, wala masyado. May, And I hope everyone else can do. May mga ano talaga eh, nung pandemic, ang daming nawala ng trabaho, ang daming nagsara mm. ng oh, stores. Pupunta ka nga sa mall, oh, sarado oh. lahat eh. Kahit na nung pwede na. Grabe. Mm. So, oh, yan. Medyo swerte tayong mga freelancers na hindi ganun kalakas yung impact ng pandemic. Na sana hindi na maulit mm. yung ganong klaseng level of ano, parang parang it's Oo, eh, nakaka nakakatakot. Sa, sa ano mo lang siya nakikita sa pelikula eh, tapos mangyayari talaga siya in our lifetime. Grabe. Mm. Oo. Ang if anything ang slight fear ko pala, nabawa kasi ako I get um work sa Upwork, 'di ba? Minsan lang sila eh. Um ano dun sa bias sa ano, um, ba, nung nagka-war sa Ukraine and Russia, they pulled out yung hmm. mga jobs from Russia kasi may bias sila dun sa hmm. ano. So, mm-hmm. yun yung may like fear ako for free for us for the kind of tayo ganyan, di ba? Kasi mm-hmm. yung mga political biases ng mga offshore clients, yun yung ano, yun yung meron ako ng konti ngayon. Oo, that's true. Uh, bilis ng oras, mag-iisang oras na tayo. <laughs> Uh, ito na lang, PJ, bago tayo mag- Ay, live na ba tayo? Akala ko nagkagantuhan lang tayo. <laughs> Hindi, live tayo kanina pa. Kala ko, inuman to eh. Actually, may marami pa nga akong gustong ano, eh, tanungin pero since one hour lang. Kasi na- nakita ko sa feed mo, PJ, nagka-camera ka din pala. Eh. Parehas tayo ng system, micro four thirds. <laughs> naka GX, naka GX1 ka. Meron akong GX8. The, ano, oh, nice. Hmm. Ganda nun, ang gandang unit na. Oh, na hindi ko masyadong ginagamit. Ano yun? Uh, bihira, bihira ko lang. Na ano yun, start yun nung yun eh. Nag-work ako dun sa field trabaho namin ni Bernard before. Mm. Tapos, after that, uh, ah, nagt- wala. Sobrang amateur lang yung ginagawa ko. Never Parehas. siya, never went pro. Parehas lang naman tayo. Hirap eh. Nai-enjoy ko rin lang mag-picture ng magaganda pag paminsan minsan inspired ng picture. Uh-oh. Um, ayun. Gastos rin, no? Eh, yeah. <laughs> <laughs> Sobra. Ikaw mga isa pa lang camera mo eh. Kapag dumami yan, nakaka, hindi ka na matapos-tapos bumili mm-hmm. ng gear eh. Ayan, mm-hmm. PJ, ano yung ma-advise mo sa mga gustong maging artist din na trabaho? Kasi ikaw kasi ang dami mo eh. Writer, artist, storyboard, advice ko, kunin yung managing editor si Bernard. <laughs> Hindi, kung ano, pero okay yan. Magandang advice yan, magandang advice. Uh, whenever, whenever tinatanong yung question na yan sa akin, like, ano lang eh, dalawa lang yun eh. Parang always keep practicing. Kasi ako ngayon, like, I still struggle with some things. Tapos ang remedy lang yan na alam ko is to keep practicing. Tapos yung isa naman is uh, whenever you're drawing and you feel like ang pangit ng gawa mo, it doesn't mean na it's pangit. It only means na hindi pa siya tapos. Work in progress pa. Siguro nasa kalagitnaan ka pa lang. Oo. Pag ayaw mo, ik- meron kong right to scrap it. Pwede kang mag-start again. Pero there are times talaga na akala mo hindi talaga yun yung gusto mong mangyari. Ayun, just keep at it kasi hindi mo alam baka nasa first part ka pa lang, one-fourth pa lang yung natatapos mo. So, ayun. I think it's applicable to a lot of things. True. Hindi lang siya exclusive so, sa art. Saan ka namin makikita, PJ? Uh, ah, ano yung mga projects na available na na pwede naming ma- ma-access? Meron nga. Uh, check nyo na lang yung sa PJ Katakutan Illustration sa Facebook. Uh, yung stuff na, yung covers na ginawa ko. Kasi you can order them sa Joel's Collectibles na website, yung sa Teenage Mutant Ninja Turtles. Tapos, ano ba? Um, pag lumub pag na-submit ko na at na-publish na ulit yung next na story ng Basic Time Travel sa Heavy Metal, post ko na lang doon din. Tapos oh, you can follow me sa ano at uh, sa at PJ po sa Instagram. Tapos don't bother following me sa Twitter, hindi siya active. <laughs> Tapos uh, saan pa ba? Art Station, PJ Deviant Art. Hanap na lang doon. Deviant Art ko, hindi na ako active. Last na nag-post ako noon, like 8, 9 years ago. Mm-hmm. Siguro pa-close ko na rin yung account. Kasi ewan ko, baka nanakaw niyo yung mga yun for NFTs. <laughs> Oo nga, eh, ayun. Pero yun, P- at PJ po sa Instagram, tapos PJ Katakutan Illustration on Facebook. Tapos, ayun, you can follow me doon. Ayun. Thank you so much PJ and BK sa pagsama sa akin sa live stream sa Kumu. Ayan, sobrang dami nating napag-usapan And uh, hopefully makasama ka namin ulit kapag may mga bago kang gagawing updates in the future. Yeah, miss ko na kayo. Oo. Sobrang miss ko na kayo. Thank you sa lahat. Kita ng, tayo soon. Oo, thank you sa mga nanood, uh, sa mga nagbigay ng virtual gift. Sobrang appreciated. And yun, panoorin nyo to sa YouTube kung hindi nyo na paumpisa. Pa-upload ko to. Thank you so much everyone and see you again next time. Bye. Bye. Thank you. Yeah. Indie Comics Podcast.